Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 415. prije Krista. Već 16 godina traje Peloponijski rat u kojem se Atena i Sparta, dva najjača grčka grada, sa svojim saveznicima bore za prevlast u grčkom svijetu i čini se da u tom ratu pobjeđuje Atena. Doduše već prve godine rata spartanski kralj Arhidam II doveo je glasovitu spartansku vojsku u Atiku, područje oko Atene i počeo ju pustošiti. Ali atenski vođe Periklo odbio je ući u bitku s Arhidamovom vojskom. Povukao je atičko stanovništvo u Atenu koju su štitile moćne zidine i odlučio je osloniti se na veliku atensku mornaricu. Ona je trebala gradu osigurati dotok žita iz Crnog mora i novca koji je dolazio od trgovine. I ta je mornarica trebala blokirati Spartu i njezine saveznike. I sve što je Atena trebala raditi bilo je čekati da Sparta i njezini saveznici ostanu bez hrane i novaca. Periklova strategija dala je rezultate. Godinama je Sparta pokušavala srušiti Atenski pomorski imperij i nije uspijevala. Ali Periklo je umro u epidemiji kuge, a nove su atenske vođe imale druge planove. I te 415. godine Alkibijad, jedan od najdarovitijih Grka svog naraštaja, nagovorio je svoje sugrađane da opreme ekspediciju na otok koji je već dugo vremena opčinjavao Atenjani. Starogački povisničar Plutarh piše. Siciliju su Atenjani priželjkivali još za Periklova života, a poslije njegove smrti stali su se mašati nje, te su svakom prilikom slali takozvanu savezničku pomoć onima koji su trpjeli nasilje Sirakužana, utirući tako put za veliki vojni pohod ali onaj koji je istom po svema raspalio u njima tu strastvenu želju i nagovorio ih da poduzmu napad i podlože otok, bio je Alkibijad, koji je uvjerio narod da treba da gaji velike nade, a sam je posizao za još većima. I mlade ljude odmah zanio svojim nadanjima, a od starijih oni su slušali mnoga čudesa o planiranom pohodu, tako da su mnogi sjedili u hrvalištima i na polukružnim klupama za odmor u parkovima crtali u pjesku oblik toga otoka. Sicilija je bila prebogat otok, bila je žitnica starog svijeta. A na tom se otoku isticao grad Sirakuza, koji će u vrijeme Peloponijskih ratova po broju stanovnika i po raskuši dosegnuti Atenu. Atenjani su za pohod na Siciliju opremili stotinu troveslarki. Saveznici su nadodali njih još 40. Doduše nisu svi u Ateni bili zaluđeni bogatim otokom. Sokrat Alkibijadov učitelj bio je protiv tog pohoda. Zvijezdozdanac Meton, koji je uveo u računanje vremena desetogodišnje cikluse kojima je uskladio sunčevu i mjesečevu godinu, još je drastičnije izrazio svoje protivljenje. Plutarh piše. Meton se pak napravio kao da je poludio i zgrabivši upaljenu zublju pretvarao se da se sprema zapaliti vlastitu kuću. Neki pak tvrde da to kod Metona nije bilo nikakvo hinjeno ludilo, nego da je stvarno noću spalio svoju kuću, a zatim je izjutra, istupivši pred narod, molio i zaklinjao da mu pri tolikoj nesreći poštede sina sudjelovanja na toj vojni. Metonov sin nije otišao u pohod na Siciliju, ali deseci tisuća Atenjana jesu. I tamo su skoro svi zaglavili. Alkibijada, inicijatora pohoda, njegovi su sugrađani osudili na smrt zbog svetogrđa još prije nego što je stupio nogom na taj otok. Borci kojima je on trebao zapovjedati dvije su godine opsjedali moćnu Sirakuzu i nisu je uspjeli osvojiti. Sirakuški konjenici porazili su atenske pješake, a Spartanci su na nagovor Alkibijada, koji je izdajom nastojao svoje sugrađane podsjetiti da je živ, poslali Sicilijancima pomoć. Na kraju se malo tko od Atenjana uspio izvući živ s tog obećanog otoka. Od Atenjana većina ih je zaglavila u kamenolomima od bolesti i loše hrane, jer su dan dobivali po dvije mjerice ječma i jednu vode, a nemalo ih je prodano pošto su bili ukradeni ili jer su se izdali za robove. I ti su bili prodavani kao roblje, pošto su im na čelo užižali konja. Neki su se Atenjani spasili jer su mogli citirati Euripida. Grci na Siciliji najviše su voljeli njegova dijela i zaželjeli su ih se. Oni koji su znali napame dijela tog slavnog pisca ostali su na životu i na kraju su se dokopali Atene. Ostali su ostali na tom obećanom otoku. Pohod na Siciliji znatno je oslabio Atenu. Uskoro će Atenska mornarica doživjeti težak poraz od Spartanske i Atena će izgubiti u Peloponeskom ratu. I dok su se Atena i Sparta borile i o toj borbi iscrpljivale, na Siciliji su potomci grčkih kolonista izgrađivali sjajnu civilizaciju. A u godini kada će Atenska mornarica doživjeti svoj odlučan poraz, na vlast u Sirakuzi doći će Dionizije, tiranin koji će od tog grada napraviti najmoćniji grad u grčkom svijetu, govori profesor dr. Marin Zaninović. Sirakuza je osnovana 735. prije Krista, to su bili Korinčani E, a odakle sad Grci idu u te kraje, čujte. Za njih je Sicilija bilo, recimo što je za Europljene, bila Amerika. Znate, otići negdje na zapad, onog to gdje je Bog rekao lako noć, E, ali to je bilo, ima to mnogo starije tragove. To je na pravcu mikenskih kretanja. Mikenjani se naime još u 14. stoljeću prije Krista plovili na zapad. I Mikenski imperij u vrhu svoje moći je zapravo trgovao i sa Hispanijom, znate. U zadnjih 20-30 godina je nađena velika količina mikenske keramike. Ali koja potvrđuje dakle ta trgovačka. Prema tome, Grci kad su išli tamo u 8. stoljeću u okviru tih svojih kolonizacija, oni su išli plovidbenim pravcima koji su bili poznati od ranije. A rođani su bili prvi koji su na tragu. Mikenski plovidba krenula sa otoka rodusa, A ovo su bili korinčani koji su isto bili pomorci. Jeli. A koji je razlog je? Čite vjerojatno bilo višak stanovništva ili, ili neka buna u gradu, onda ih otpreme Jeli. E s tim što su bili dva brata, to je bila dinastija Bakijada u Korintu, to su bili tirani, su bili dva brata Sikrat je na mlađi brat. Onda su se negdje u Jonskom moru razišli. Ovaj je išao u Sirakuzu, odnosno na Siciliju, a ovaj drugi je išao u Jadran. Ovaj drugi je osvojio krv od Liburna, a ovaj je tamo došao na Siciliju. Tako je to počelo. Eufameito pasa i cer, que kaj pontos ure a tempe a sigato u 8. stoljeću iz grčkih gradova isplovljava stotine brodova. Na tim brodovima tisuće kolonista odlazi iz svojih gradova kako bi na obalama sredozemlje i Crnog mora izgradili nove gradove. Spartanac Falant vodio je jedan od tih mnogih kolonizacijskih pohoda. On je po legendi osnovao grad Tarent. Pauzan grčki putnik iz drugog stoljeća i pisac vodiča po Heladi ovako je opisao osnivanje Tarenta, grčke kolonije na jugu Italije.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 Godine 733. prije Krista iz Korinta su pod vodstvom Arhija na Siciliju stigli kolonisti i na kamenitom otočiću Ortigiji koji se smjestio ispred obale Sicilije utemeljili koloniju. S godinama kolonija će se proširiti na kopno i tako će nastati Sirakuza. Sicilija je jedan veliki otok, ona ima 25.000 kvadratnih kilometara, Hrvatska ima 46.7 koliko se sjećam, jeli. E sada, u Antici se izvali trinakrija, znači tri utvrde, tri vrha koja se strše, jeli, prema tome otok ima oblik trokuta, jel to je bilo staro ime i nastavili su je Sikuli, Sikani i Elimi, to je to staro stanovništvo. S tim što su Elimi bili semiti iz afričkog prostora, Sikani su vjerojatno bili najstariji u središtu, a Sikuli su bili indoeuropljani. To znači da su bili srodnici Ilirima, Keltima, Latinima i tako dalje. Dakle, to su ti indoeuropski narodi koji su imali svoju seobu krajem četvrto se prije Krista i oni su krenuli iz tih ponskih stepa prema jugu. I oni su prvi Indoevropani koji su došli u Italiju, stigli su do juga, jel? i oni su dali ime Sicilije, po njima Sikulima se zove Sikelija, jel? Sicilija, to je dakle ime zapravo indoevropsko. Jel? Nisu samo stari Grci bili oduševljeni bogatstvom Sicilije. Godine 814. prije Krista na sjevernoj obali Afrike na današnjem Tunisu fenički kolonisti osnovali su Kartago – Grad je utemeljen na idealnom mjestu, na poluotoku koji ima oblik trokuta. Poluotok je bio pokriven niskim brdima, imao je sjajnu prirodnu luku koja je davala sidrište i obilje ribe. Poluotok je s kopnom povezan uskim trakom zemlje i grad se mogao lako obraniti od napada skopna. Iz tako sjajno smještenog grada njegovi su stanovnici krenuli u stvaranje trgovačkog carstva na zapadnom sredozemlju. Kartago znači novi grad. Dakle, to je Tiri Sidon, Feničani, koji su bili u današnjoj i Libanonu, su osnovali Kartago negdje u 9. stoljeću prije, oko 850. To priča o i Didoni koja se tamo zaustavila, jeli, i osnovali su novi grad. To su bili semiti, li? pazite, koji su donijeli svoje vjerovanja i koji su govorili feničkim jezikom. Još u vrijeme svetog Augustina oni govore fenič, kaže punice lokvontur, dakle ta jezik se sačuvao kroz sva ta stoljeća. To je bila jedna visoka civilizacija, Kartaga. I oni su trgovci bili pomorci i oni su zapravo gospodarili zapadnim sredozemljem. E prema tome kad su došli Grci, onda su oni s njima sukobili, tako da je to bilo latentni jedan sukob koji je s vremena na vrijeme izbijao u jednom jačoj, jačoj formi. Tako da je Dioniz je izbio zapravo na valu te antikartaške politike. Godine 409. prije Krista izbio je rat između Kartage i gradova na Siciliji. Kartaški vojskovođa Himilkar opsjedao je grad Akragas, današnji Agrigento. Taj grad između ostalog bio poznat i po tiraninu Falarisu, koji svoje protivnike žive pekao u brončanom biku. Akragas je izdržavao opsadu zahvaljujući žitu iz Sirakuze, koje je u grad stizalo more. A onda je Himilkarova mornarica prekinula dopremu žita u grad. Jakregas je pao u ruke Kartažana. Stanovnici grada koji su preživjeli opsadu i upad Kartažana došli su u Sirakuzu i počeli su optuživati vojskovođe da su izdali grad i da je cijela Sicilija, onda i Sirakuza u opasnosti da padne u ruke Kartažanima. U Sirakuzi je sazvana skupština, ali nitko nije uzeo riječ kako bi govorio o tijeku rata. Sve dok riječ nije uzeo Dionizije, koji je tada bio pisar. Diodor Sicilski piše. Dionizije, Hermokratov sin, Uzeo je riječ i optužio generale da su kartaške izdajice. I uskomešao je skupštinu zahtjevom da se generalima odmah sudi i da se ne poštuje procedura propisana zakonom, već da im se odmah izreče kazna. Kad su Arhonti, u skladu sa zakonima, oglobili Dionizija jer je poticao na pobunu, Filist, čovjek velikog bogatstva, platio je globu za Dionizija i zatražio od njega da izgovori sve što mu je na umu. I još je nadodao da, ako Arkonti žele još više oglobiti Dionizija, da će on podmiriti sve te troškove. Sada je Dionizije pun samopouzdanja nastavio podjarivati mnoštvo. Optužio je generale da su primili mito kako bi ugrozili sigurnost stanovnika Akragasa. I optužio je ostale ugledne građane da žele uvesti oligarhiju. Na kraju savjetovao je mnoštvo da ne izaberu generale iz redova najuglednijih građana, već da ih biraju iz redova onih koji su naklonjeni narodu. Dionizije je mnoštvu još rekao da bi najugledniji građani s prezirom gledali na narod, i da bi možda izdali grad ako bi to uvećalo njihovo bogatstvo. Prijatelji naroda pak vladali bi za narod, jer oni dolaze iz tog naroda. I Dionizije, koji je već bio poznat kao hrabar borac, izabran za jednog od generala. Ali Dionizije nije htio biti jedan od generala. On je htio tiransku moć. Diodor piše. Na primjer, kada je preuzeo dužnost generala, nije se družio s ostalima, niti je sudjelovao na njihovim sastancima i dok se tako ponašao, širio je glasine da ostali generali pregovaraju s neprijateljem. Nadao se da će na taj način ostale generale lišiti svake moći, a da će njemu samom biti povjereno zapovjedništvo nad cijelom vojskom. Dionizije je uspio u onome što je naumio. U sljedećih osam godina učvrstio svoju vlast u gradu i pobjedio je Kartažane. To je bio završetak e, Peloponeskog rata. Znači, to je bio sukob koji je trajao 30 godina među Atene i Sparte. I Grčka je praktički bila razorena Atena izgubila svoj imperij, Sparta je nije uspjela nadomjestiti jer naprosto društveno uređenje Spartanaca nije bilo tako da je mogu diktirati drugima. I jedna i druga, dakle, ta vodeća sila Grčke je došla u drugi plan. E u tom trenutku sad izbija Dionizije Sirakuški. Znači, on ratio sa Kartažanima. A kako je ovaj e, počeo svoju karijeru? On je rođen 430. prije Krista, to smo je bio harmokrat i on je bio u toj gradskoj skupštini gramateu, znači pisar, tajnik, znači je bio obrazovan čovjek. E, on je sad ti stratezi, sirakuški su ratovali na zapadnoj Siciliji sa Kartažanima, ali te borbe nisu išle baš u prilog Sirakuzi. I sad on njih u skupštini napada, znate, i drugi su i napadali, da loše vode politiku, da loše se bore i tako dalje, A kako je bio sposoban, elokventan, onda su ga u skupštini izabrali da bude strateg, ne? Pa, znači, on je visoku funkciju dobio, ne? On je sad vojni zapovjednik. I on stvarno ratuje sada i to uspješno ratuje, I u toj funkciji on zapravo pobjeđuje. To je trajalo pa jedno deseta godina. Ali uglavnom 392. on je sklopio ugovor sa Kartažanima koji su oni priznali njegove pobjede. Znači stjerao ih je u onaj zapadni dio Sicilije. To su bio grad Panormus, to je današnji Palermo, ali Lilibe i Moti, a vam bi bila Sirakuza, Katana, Mesana. Dakle, grčki dio i taj semitski dio i granice bila na rijeci Halisu, to je tamo u zapadnoj Siciliji i to je bila granica ove Grčke Sicilije, uvjetno rečeno i te tamo semitske kartarske Sicilije. Tijekom rata Dionizije gubio neke bitke. Čak su i njegovi sugrađani jednom provalili u njegovu kuću i uzeli mu sve njegovo zlato i srebro i zatočili mu suprugu. Nju su tako zlostavljali da je ona počinila samoubojstvo. Dionizije se naravno namjeravao osvetiti za sve to. Poveo je svoje najodanije pješake i konjanike u napad na Sirakuzu. Dionizije je sa sto konjanika i šesto pješaka došao do gradskih vrata negdje oko ponoći. Kad je vrata našao zatvorena, nagomilao je na njih trstiku, koju su sirakužani inače dopremali iz obližnjih močvara, kako bi učvrstili žbuku u svojim kućama i zapalio ju. Kad su vrata izgorila, Dionizije je sa svojim pristašama ušao u grad i pobio sve one koji su mu se suprotstavili. Ušao je u kuće onih koji su bili neprijateljski raspoloženi prema njemu. Neke je ubio, neke je protjerao iz grada. Ubrzo nakon toga neka je bolest napala kartašku vojsku. Himilkar je poslao glasnika u Sirakuzu kako bi sklopio mir. Dionizije je uspio pobijediti Kartažane i učvrstiti vlast u velikom gradu Sirakuzi. Pošto je on e, pobjedio njih, on je mogao i dotuž do kraja. Ištjerati se Sicilije. E sad je sporno historiografiji. Zašto on je išao do kraja? E, neki tumače da on namjerno nije njih istjera, nego ostavio ih je tamo kao jednu trajnu prijetnju, iako je ta prijetnja u tom trenutku bila zaustavljena. Ali pod tom prijetnjom on je imao opravdanje da zadrži svoju tiraniju, svoju vlast, jeli? Jer mi smo kao ugrožena, ja sam taj koji ću to čuvati, jeli? E sad, pazite, oni su ga priznali, dakle, za stratega i sad kad je pobjedio, postaje strategos kaj autokrator i vlastodržac, potpuno ima, totalnu vlast imamo, koja se bira svake godine, jeli? ali smo to trajno podarili. Tako da on zapravo bio gospodar, onda hegemon je bio Sicilije, neki ga zovu dinastes, dakle isto tako vladar, jeli? Starogački filozof Platon prvi je podijelio političke sustave prema broju onih koji vladaju. Postoje vladavina jednog, vladavina nekolicine i vladavina mnoštva. Njegov najpoznatiji učenik Aristotel napravio je sličnu podjelu političkih sustava u svom dijelu politika. Onu od jednu vlada koja se obazira na zajedničku korist običavamo nazivati kraljevstvom. Vlast manjine, ali više od jednog, zovemo vladavinom najboljih. Ili zbog toga što najbolji vladaju, ili zbog toga što je poradi najboljeg u državi i njezinim dionicima. Kada pak mnoštvo vlada državom na zajedničku korist, onda se to zove zajedničkim imenom svih državnih poredaka, ustavna vladavina. Uz to što su podijelili političke sustave prema broju vladara, Platon i Aristotel napravili su podjelu prema tome kako vladari upotrebljavaju ili zloupotrebljavaju vlast. Prema toj podjeli vladavina jednog bila je monarhija, to je bila ispravna i zakonita vladavina. Ali vladavinom jednog mogla se nazivati i tiranija ili samosilništvo. Platon u svom dijelu Politeja, ili kako se u nas još prevodi država, opisuje tiranina kao čovjeka koji se pretvorio u vuka. Kad se on, oslanjajući se na vrlo poslušno mnoštvo, ne usteže ni od krvi suplemenika, te ih nepravedno okrivljuje, kako je već to običaj, na sudove vodi i krvlju se kalje uništavajući ljudima život, pa opakim jezikom i ustima kuša srodnu krv, tjera građane na progonstvo i ubija, i pritome govori o ukidanju dugova i diobi zemlje, Zar je dakle takvu čovjeku nužno i suđeno poslije toga da ili propadne od protivnika ili da bude tiranin i da postane od čovjeka vuk?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 novih slojeva pučkih, recimo, protiv e, rodovske aristokracije, znači da se promijeni društveno uređenje, da bude na neki način pravednije. U tom smislu su pojedini tirani bili napredni ili kao Pizistrat u Ateni, jeli, koji je prvi zapisao Ilijadu i tako dalje. To su bili ljudi koji su se brinuli za ljude i tako. Tako je zapravo i Dionizije bio predstavnik tih pučkih slojeva kojima je opet povlađivano koji način. Oduzima zemlju bogatima, znate, svojim protivnicima i davao svojim vojnicima. Dionizije nije bio prvi tiranin koji je vladao Sirakuzom. Godine 485. prije Krista gradom je zavladao Gelon. On je bio tiranin grada Gele. Vlasti se dokopao kada je umro tiranin Hipokrat. Gelon je bio njegov zapovjednik konjice. Kada su sirakuški zemljoposjednici koji su bili istjerani iz grada zamolili Gelona da im pomogne, on je njihovu molbu uslišao, osvojio je grad i proglasio se i zatirani na Sirakuze. Pod njim rasla je moć tog grada, osvojio je susjedne gradove, a njihovo stanovništvo prodavao je u ropstvo. Dio svog uspjeha Gelon je mogao pripisati i sreći koja ga je pratila. Diodor Sicilski piše. Gelon od Sirakuze vikao je u snu, jer je sanjao da ga je pogodila munja. Njegov je pas, koji je primijetio da mu gospodar u snu nekontrolirano viče, lajao sve dok ga nije probudio. Gelona je također jednom vuk spasio od smrti. Kao dječak sjedio je u školi. Došao je vuk i oteo mu je tablicu kojom se bio služio. Dok je Gelon gonio vuka kako bi vratio tablicu, škola je potresena potresom i srušila se do temelja. U njoj su ubijeni svi dječaci i učitelji. Gelon je vladao Sirakuzom sedam godina za vrijeme vlasti stvorio je jaku plaćeničku vojsku i veliku mornaricu. Dionizije slijedio njegov primjer. A u Grčkoj je bio uopće problem služenja u vojsci. To nije niko baš bio prošao, osim Spartanaca. Jel? Prema tome trebalo onda stvoriti najamničku vojsku. E tu imamo opet jedan fenomen da su recimo Kelti provalili u Italiju početkom četvrtog stoljeća, kako su tamo došli u Rim, jeli? I tamo su ono guske spasle Rim, jeli? E sad ti Gali koji su bili pobjeđeni kod Rimani, skupine tih ljudi su došle na Siciliju. Tako da je Dionizije Sirakuški prvi sklopio save sa tim Galima. Znate, i uzeo ih u svoju službu, jeli. To je jedan interesantan fenomen, koji je bio nezamisliv, recimo u jednoj klasnoj Ali ta Sicilija, ona je bila izvan tih kategorija. Ona je bila Grcima nešto jako daleko, pajte ne samo to, nego Južna Italija i ta Sicilija gdje je bilo jako mnogo grčkih gradova, nju su Grci zvali Gale, Helas, Velika Grčka. I tamo je sve bilo predimenzionirano u odnosu na Grčku. Grčka je imala male doline, skrta zemlja. Sicilija je bila jedan plodni otok, pa je to su velike visoravnice, gdje gdje rađa sve, žito pogotovo. Ona je bila žitnica Rima, čujte, kad je Rim to svoje odkartazio u trećem stoljeću. Prema tome to je bio jedan bogati kraj, plodni kraj, koji su onda oni kolonizirali, seli, ali su onda našli onda zajednički jezik sa tim prostanovnicima. Tako da i sam Dioniz je sklopio savez sa Sikulima. I čak im je dao neka prava nakon što je pobjedio Kartažane, znate. Nakon što je prvi puta pobjedio Kartažane, Dionizije je krenuo učvrstiti vlast u Sirakuzi. U sljedećih osam godina bezobzirno je gušio svako nezadovoljstvo u gradu. Oko Sirakuze podignuo je moćne zidove. A onda se okrenuo prema gradovima oko Sirakuze. Osvojio je Naksos, Katanu i Leontini. A s građanima tih gradova, svi su oni bili Grci, ovako je postupao. Arkesilaj, zapovjednik Katanaca, ponudio je Dioniziju da će izdati svoj grad. Dionizije je ponudu prihvatio, nakon ponoći Arkesilaj ga je uveo u grad. Nakon što je razoružao građane, ostavio je u gradu odgovarajuću posadu. Nakon toga Proklo, zapovjednik Naksijanaca, nakon što ga je Dionizije osvojio velikim obećanjima, predao mu je svoj rodni grad. Dionizije je, nakon što je izdajici isplatio ono što mu je obećao, prodao stanovnike u ropstvo, dao njihovu imovinu vojnicima i sravnio je sa zemljom zidove i nastambe. Onda je slično postupio i sa stanovnicima Katane i nakon toga krenuo je prema Leontiniju s cijelom svojom vojskom i opkolio je grad. Leontinci, ne očekujući bilo kakvu pomoć i užasnuti mogućnošću da će doživjeti sudbinu naksijanaca i katanaca, podlegli su prijetnji i napustili svoj grad. U te gradove Dionizije naselio svoje plaćenike, a onda je krenuo u danje osvajanje. pa ne samo da je Siciliju pokorio, nego onda 391. nakon što je porazio Kartažan i sklopio s njima taj ugovor, to je bio vojvođa Himiljko, znate, su se tukli po obalama Sicilije, recimo te Motije, te ovaj Dioniziša grad je cijeli novi lukobran, znate, da bi osvojio taj grad koji je bio čvrsto na stijeni, ne. Onda je podigao tornjeve, znate, izumio je katapulte, pazite. On je izmislio katapulte u Savrši, jel. Onda su ju bacali katapultima, kamenje tamo, sad kad padne kamen od 300 kg tamo, ali se gradio takve tornjeve koji su bili u tome gradu, znate, drvene da može tući katapult na te tornjeve, Znate. A ne samo to, nego su onda ovi njegovi vojnici prešljavili daskama preko u grad i onda su i savladali. I onda je tu motiv potpuno za ovaj razorio. Znate. To je bilo, nije se ovaj, nije se štedilo, ubijali su se, znate, međusobno i Grci, i Grci, i Kartažani. prve on ide na italsko kopno, znate, Nasuprot je bio grad Regio, to je današnji Režio Kalabrija, jel? Dole na onoj čizmi Italskoj. I taj regij, on je onda išao sjeverno i južno. S tim što je prije toga sklopio savez sa tim starim italskim narodima, Japigima, to su bili potomci naših Japoda iz Like koji su prešli tamo negdje u 12. stoljeću prije Krista, prešli na to obale Italije, tako se su Japigija se zvala, jel? onda je recimo sa Lukanima i sa Kampancima, znate, sklopio s tim narodima ugovore i onda je regij stisnio sa juga i sa sjevera. Tako da je taj regij onda propao, on ga je osvojio, ne? I e, to je stvorio imperij, onda je stvorio najveću mornaricu, čujte, stotine brodova. Dakle, to su bili pentere i tetrere, znači brodovi sa četiri i pet redova vesala, pa to je bila najveća mornarica. Bio je najjači čovjek na čitavom sredozemlju, Međutim, nije interferirao u grčke poslove. Je, Spartanci su mu jedan pobjegli oko sukobu, pozvao Korinčana, onda su mu pomogli da slada Kartažane, tako da ima obzira prema njima. Onda su mu pripisivali da je htio pljačkati Delfi. Onda je poraz za bogatima, to su na Kartažane, znate. Onda svoji gradovi koje svoje su mu morali plaćati namet, jeli. I to su onda skupljali su silna sredstva, pa je mogao to sve stvoriti. Kako bi osigurao Sirakuzu od napada izvana, Dionizije je sagradio velike zidine koje su okruživale grad. A među tim zidinama isticala se tvrđava koja je bila jedna od najvećih graditeljskih pothvata starog vijeka. Diodor Sicilski ovako opisuje gradnju te tvrđave iznad grada Sirakuze. Kako je želio sagraditi te zidove brzo, okupio je seljake iz okolice grada, od kojih je odabrao nekih 60 tisuća i podijelio ih uzduž zacrtanih zidina. Za svaki stadij odredio je majstora graditelja i za svaki pletron zidara. 200 radnika izabranih od seljaka određeno je na svaki pletron. Osim njih, još je mnoštvo radnika određeno za donošenje kamena iz kamenoloma, za to je još određeno 6000 volopskih zaprega. I ta udružena snaga zapanjila je promatrače, pogotovo jer su radnici bili željni što prije završiti zadatak postavljen pred njih. Jer Dionizije je, kako bi potaknuo oduševljenje kod mnoštva, obećao vrijedne darove onima koji završe posao prvi. Posebne je darove namijenio majstorima graditeljima, a posebne zidarima. On je osobno sa svojim prijateljima nadzirao radove, posjetio je svaki dio zida, a ponekad bi i sam pomagao radnicima ta utvrda iznad grada. To je danas jedan najmonumentalniji ostataka na Siciliji. Imate, to su bile kule visoke 12-15 metara, sve od velikih kamenih blokova. Kamen se brao u tim latomijama, to su današnji veliki kamenolomi i onda akustika interesanta i tako dalje. To je sve pod njegovom ingerencijom. On bio inženjer toga. Napravio je recimo u, kamenom, u kamenu stijeni napravili tri velika jarka onda su bili kroz taj kamen izbušeni hodnici, znate, tako da je to bila takva utvrda koju niko nije mogao osvojiti. Ona danas nema izvorni izgled, ona je kroz stoljeća doživjela koje kakve promjene, ali i danas kakva je, ona impresionira. Veli, to je bila, to je najveća fortifikacija u čitavoj antici. I ništa tako sličnog nemate na europskom kopnu sve do 18. stoljeća kad je Voban koji je bio dakle maršali i ministar e, Luja 14. on se gradio te sisteme bastiona utvrda na granici sa Njemačkom. Jeli. I to su ti bastioni koji su zapravo bili imitacija ovoga što je Dionizije napravio. Dakle, imate gotovo 2506. godina jeli, dok se dobili nešto slično na europskom Dakle, to je bio jedan fascinantan čovjek. Jeli. I to je sve zapravo, on je bio kreator toga, to su bili njegove ideje. Dionizijeva prva supruga stradala je kad je on stupio na vlast. Počinila je samo ubojstvo jer nije mogla trpjeti zlostavljanje od Dionizijevih protivnika. Nakon što je učvrstio vlast, Dionizije se odlučio ponovo ženiti. Ali sada mu nije bila dovoljna jedna supruga. Tako moćan tiranin morao je imati barem dvije supruge. Najprije imao je dvije žene, navodno. Jedna je bila iz Lokride, tamo u Grčkoj, jele, a druga je bila kužanka. E sad je onda imao djecu s jedne i s drugom. A kada spava s obe dvije, ili jednu noć jedna s drugom, jeli. To su sad te anegdote, ali to je fakat, mislim, imao dvije žene. I onda su mu ovi su nekako više sera Sirakužani da mora imati prednost ova koja je da njihova, jeli. Znate, a to je bila sestra opet Diona, jednog drugog državnika koji je bio njegov šurjak i koji onda ima utjecaj u toj cijeloj situaciji. Ne. Tako da je ovaj, <clears throat> onda je on malo preferirao, svi što da sina Dionizija drugog, mlađeg, je imenovao za svog nasljednika. To je bio sin od ove žene Sirakužanke, je li znate. E sad, e, stvorio je tajnu policiju, pa te kao tirane, svi se ugrožavali. Niko nije smio doći njemu, ako nije se skinuo gol prije toga, znate mora se skinu gol, mora se skroz pregledati, ne samo to, nego ona nije dozvolila brijaču, da ga škarama šiša. Nego mora si vakčeri kćeri, to sa užarenim ugljenom mu upali kosu, jeli. Ona nekad je pustio kosu, znate ovaj. Ali vidite, to je jedna interesanta činjenica da se ga toliko mrzili ipak u krajnjoj liniji, da nemate jedan ekip njegov. Pa to on je, njemu su dizali kipove u Južnoj Italiji, samo i Sirakuzi što je bilo inače nije bilo običajno kod Grka, to je jedno napravili s kom smo govorili svoje vremena, sjećate se, u Efezu smo napravili kip, jel? E sad je Dionizija, ali nijedan kip nije, samo jedna, jedna glava je sačuvana, koja se pripisuje njemu, jeli? ali to nije sigurno, znate, nije na novcima prikazano. Dionizije je bio okrutan tiranin. Ostalom, vladao je Sirakuzom od 405. godine prije Krista pa sve do svoje smrti 367. godine. Doduše, ponekad i Dionizije pokazao milost prema protivnicima. Bio je milostiv prema jednom filozofu koji se nije slagao s njegovom tiranijom. Za vladanja Dionizija neki je Pitagorovac po imenu Fintija pokušao napasti tiranina. Kad je bio osuđen na smrt, zamolio je od Dionizija nešto vremena da prije sredi neke svoje kućne poslove i reče mu da će dati jednoga od svojih prijatelja, kao jamca koji je spreman umrijeti ako se on ne vrati. Dionizije je bio zaprepašten prijedlogom. Nije mogao vjerovati da bi mogao postojati čovjek koji bi jamčio tako nešto. Tada je Fintija pozvao jednog od svojih znanaca po imenu Damona, filozofa Pitagorovca, koji bez oklijevanja pristade da svojim životom zajamči povratak prijatelja. U uglavljeno vrijeme sav se narod okupio očekujući hoće li održati riječ čovjek koji je ostavio jamca. A kad se već približavao čas, svi su gubili nadu. Ali Fintija u posljednji trenutak neočekivano stiže trkom, kad su već damu navodili da ga pogube. Kad su se tome prijateljstvo svi zadivili, Dionizije oslobodi okrivljenika kazne i zamoli oba prijatelja da ga prime u društvo kao trećega. Dioniziju to nije bilo jedini puta da se družio s filozofima. U njegovom je gradu boravio nitko drugi do glasoviti Platon. Doduše, obojici taj boravak neće ostati u dobrom sjećanju. Onda imamo interesantnu situaciju kad je pozvao Platona, znate, li Platon je u to vrijeme imao svojih možda više deset godina, to je bilo negdje 388. Došao je na Siciliju, li zvao ga ovaj dio njegov žurjak, da recimo unese u te njegove ideje da stvori možda neku idealnu državu, jer je, pajte je bile su dvije struje ali u društvu. Jedna je favorizirala njega, znači onaj krug ljudi koji njega podržava, koji toga ima koristi. Jeli. Jer Narodna skupština je postala i dalje. On je ukinuo Narodnu skupštinu, ona formalno postoji. Ali je de facto bio kao monarh. jel Znači, oni odluče, odnosno on odluče ono što on kaže, ali je formalno zadržao vlast naroda. Prema tome, kao eto, narodu prava preko skupštine vraga, upravlja on, ne. E, ali on je opet imao tu ideju da tu tiranidu pretvori u nešto imaju neke ideje o pravednosti, kao društvo mora biti, zato recimo oduzimao zemlju bogatašima i udar namete i tako dalje. Dakle, tu su bile neke dimenzije, recimo, moralnih razmišljanja, ali u biti je to sve u imali svrhu da učvrsti vlast, jeli. E sad je onda Platon, koji opet ima svoje ideje, jel Platon napisate zakone, pa republiku o državi, međutim, Platonova država je nešto utopijski, jeli, po njemu su bile tri skupine, li ono, najjednostavnije rečeno. Filozofi upravljaju državom, oni razmišljaju, eli, ratnici čuvaju ono što filozofi zaključe, a na kraju su šovi zanatli obrtnici simetri oni koji rade. Eli. Dakle, to je ta trojna struktura. Onda je Plato, eto, teoretski to razradio, to je jedan tekst, inače pa je to jedan veliki tekstova naše civilizacije, ali to je, čujte, ono su neki rekli već u antici, kad bi se ta država stvar bilo bi jako dosadno njoj živjeti, jeli, jer je sve propisano u jeli, ništa se, ništa se ne može izvan toga dogoditi, jeli. I kaže, ne smijemo čak ni umjetnike pušteno unutra, jer oni stvaraju revoluciju, daju neke nove ideje. E sad je on došao kod Dionizija na njegov dvor. Platon je prema Plutarhu prvi puta na Siciliju dospio 389. godine prije Krista. Tada je Dion, brat Aristomahe, jedne od Dionizijevih supruga, imao 20 godina. Taj posjet, ako nije mit, završio je krajnje loše za Platona. Filozof je u Sirakuzu sigurno došao 367. godine, kada je Dionizije stari umro. Pozvao ga je Dion koji je namjeravao postaviti Platona za učitelja mladom Dioniziju mlađem, sinu velikog tiranina. Plan da se mladi Dionizije poduči u filozofiji, vladanju i krijeposnom životu propao je najvjerojatnije zbog dubomore, koju je Dionizije osjećao prema moćnom Dionu. Platon je došao na Siciliju i 360. godine prije Krista, ali niti taj posjet nije donio ploda. E sad, nije sasvim jasno šta se dogodilo, znate. Moralo mu se nešto zamjere, pitanje pravda. Kad ti stirana, ne može biti pravedan, znate, u tom smislu. Onda su ono, e, ako si ti pravednik, onda ćeš ti biti pravedni na onom svijetu. Onda ga je prodao robstvo, znate, i s tim što je dao ideju da kad tamo dođu na da ga ubiju, jer ako je pravedan, onda će biti pravedan tamo jednom drugom svijetu, pa njemu je to svejedno, jeli. I e onda je došao jedan prijatelj njegov koji je to čuo iz Grške, antisten mislim da je bio, i otkupio ga, znate pošto prodao roblje onda ga otkupio, onda je on se vratio natrag u Atenu. Poslije se vratio u vrijeme njegovog sina, dva puta je došao, taj sin je opet bio lud na svoj način. Sin je imao blage veze, znate, taj sin je naslijedio, to obično se ne upropastaju što vi napraviti. Tijekom svog života Dionizije Sirakuški izgradio je mornaricu koja je gospodarila Gačkim svijetom i ona je bila zaslužna za početak pisane povijesti naših krajeva. Jer mornarica Dionizija Sirakuškog ušla je i u Jadransko more. Uloga Dionizija je veli, velika u tom smislu da je dakle stvorio imperij, to je bila najjača sila sredozemlja tog vremena. On je bio zapravo najjači čovjek na sredozemlju, to je činjenica. A što se nas tiče, kad je osvojio Južnu Italiju, onda je htio svoj, e, stvoriti imperij, ne? I onda znajući za trgovinu kojom se koriste Atenjani i Korinčani koji su plovili Jadranom već od 8. stoljeća i ranije su Grci plovili Mikenjani i tako dalje. Danas to znamo, to smo arheološki potvrdili, nalazimo mikenske keramike. To smo našli arheolozi zadnjih 4-5 godina. Ima kod Rovinja mikenska keramika na Braču, znači da su mikenski brodovi tu putovali. Jel? To smo imali u domeni mita, znate, to su priče eh, kako ti koje kakvi junaci mitološki Medan Antenor putuju naša obola. Ali ovi nalazi keramike su to potvrdili arheološki, da je ta plojedba stvarno bila. Prema tome, hoćeći iskoristiti tu trgovinu da zaradi novac, on je onda ostvario ili, svoje kolonije. S tim što je onda pomogao svojim sirakužanima da se nasele na otoku Visu, dakle Isa, jeli? to je bilo negdje nije moglo biti vjerojatno prije ugovora poraza sa Kartažama. 392. dakle imao sklopio mir sa Kartažanima. Teško je vjerojatno znači da je slao neku ovaj, e, koloniju na vis u tim sukobima. To su mogli znači dogoditi nakon toga, tako je mislio i moj dragi profesor Novak, koji je napisao u sjajnu studiju s prije 80 godina, eli? tako da je vjerojatno uputio u Jadran na vis, dakle, tu svoju koloniju, svoje ljude, vojnike i Vis kao dominantna točka jadranske plovidbe kojima i čujte, može kontrolira Jadran. Na Isi je u ime Dionizije starijeg vladao Eparh, koji je zapovjedao odredom Trijera, brodova s tri reda vesala. Na 585 metara visokom humu stalno je stražarila Dionizijeva straža. S tog se vrha mogao nadzirati sav promet u Jadranskom moru. Tko je god imao namjeru ući ili izaći iz Jadrana, morao je proći pored Dionizijevih straža. Isa je bila dominantna. Isa je uvijek u svim vremenima imala stratešku ulogu, ako hoćete da druga Tita. Čujte, cijeli štab tamo cijela eno bez uprave Isa, tamo jedno 3-4 mjeseca, jeli? Da recimo u vrijeme Napoleona, ne? Englesi su držali, vi ste bilo 8000 stanovnika i držali su blokadu cijele Jadranske obale, jeli? Onda i u venecijansko vrijeme, čujte, to je otok je centralno smješten, osim toga je od njega je lako doći do Italije, je Čujte, i vi se, se vidi Italija, dale vidite tamo Monte Gargano, to se sve vidi to. Čujte, koliko je na pol puta negdje, je Vi, vi recimo udaljen od kopna 55 km, je li? Tome taj otok je bio dovoljno daleko od kopna da bude siguran, ali opet ne tako daleko da ne može doći do kopna. I to je taj strateška uloga, je pa Zato i ljeti imate samo tih brodova, isto kao i hvar, je To su te luke koje se na, na, pravcu pomorskih kretanja. I Dionizije to, je iskoristio, pazite, ne samo on, ima cijeli štab ljudi koji su to znali, jel? E, možemo sad pitati da li je Platon znao za Hva, pa sigurno je znao, čujte, borovi je tamo na njegovom dvoru, jel? Znate, mi znamo da je jedan filozof iz Eleje je vjerojatno bio na otoku Hvaru, jer je on opisivao e, skamenjene ribe, znate, koje je vidio a mi takvih riba imamo na hvaru između Vrbovske Jačima, te na brdo, gdje su ploče i geološki to je recimo mezozoik, li To je jedno vrijeme 30 jure krede prije 350 milijuna godina. Pa imate skamenjene ribe, Onda su neki izvukli iz tog teoriju da je ksenofon vjerojatno bio na otoku hvaru, Što je sasvim prihvatljivo, Dionizije nije stao samo na kolonizaciji visa. Krenuo je i dalje. Stupio je u kontakt s Ilirima, a pomogao je naseliti još jedan naš otok. Dionizije, sirakuški tiranin, odlučio je zasaditi gradove na Jadranskom moru. To je odlučio jer je htio nadzirati Jonsko more, kako bi osigurao put prema Epiru i kako bi tamo mogao imati gradove koji bi pružali utočište njegovim brodovima. Jer je njegova namjera bila spustiti se neočekivano na Epir i opljačkati hramu Delfima, koji je bio prepun velikog blaga. Prema tome, sklopio je savez s Ilirima. Kako su Iliri bili u ratu, poslao im je 2000 vojnika i 500 grčkih oklopa. Iliri su raspodijelili oklope najbiranijim svojim ratnicima i razmjestili su Dionizijeve vojnike među svoje. Iliri su se spustili na Epir, a onda su Spartanci poslali pomoć i barbarska najezda je odbijena. Ali tada je Dionizije pomogao jednom grčkom otoku. Nekoliko godina kasnije onda poslao na Hvar to je bila 99. olimpijada, to znamo po Diodoru Sicilskom. To je bio historičar koji je pisao nešto u vrijeme Cezar, u prvom stoljeću prije Krista. evo je napisao tu historiju Sicilije i tako i Dionizija Sirakuškog, je li gdje je uključio onda i tu epizodu, tako da mi to znamo. On kaže kad je bila 99. olimpijada, u Ateni je bio Diotref, u Rimu su bili konzula, u Lomanli i tako dalje. Dakle, to je datirano tom olimpijadom. To je 385. na četvrtu prije Krista. Pomogao je dakle paranima, otok u Jonskom moru, jeli, da se nasele na Hvar. I došli su u Faros, to je današnji stari grad na otoku Hvaru. Međutim, za razliku od Isejske nasobine, koja je bila primarno strateška, Faros je bio agrarna nasobina, jel? i tu su došli ti ljudi sa Parosa, ili koji su onda se tamo naselili i osnovali Faros. Onda dolaze do prvih sukoba, jeli, to su prvi sukobi u našim vodama, koje povijesno znamo, i Liri su napali te Grke nakon par godina, jer su ugrožavali njihove interese. I onda imamo jedan natpis koji je sačuvan iz tog vremena, koji je nađen na otoku Hvaru, u starom gradu, kaže Farioji apo jadasinon, kaj ton simahon ta hopla dalje istučen. Obično je to tako, imate natpis, onda ga razbije tamo gdje je najinteresant. Znači, farani su oteli oružje od Jadasinaca i njihovih saveznika. A Jadasinci su bili jedno pleme koje živjelo oko rijeke Jadra na Solinskom kopnu. Jel? I to je bilo uz pomoć, dakle, Dionizija, koji je njegov eparh koji je bio na Visu, jel, je poslao pomoć i onda su ih porazili. To je bio prva, dakle, historijski poznata bitka u našim vodama u Hrvatskom današnjem moru ili tako da je Dionizije na neki način izravno ulaze u našu povijest, zapravo pisano povijest naše obale. Hrvatska obale počinje dakle sa aktivnostima Dionizija Sirakuškog. Eufameito pasa i cer, que kaj pontos kaj ure urea tempe asigato, ehoj zongo i tornizon, mele i pros hemas foibos akersikomas euhaitas. Dionizije je umro 367. godine prije Krista. Vladao je moćnim gradom Sirakuzom od 405. godine. Glave mu je došla jedna njegova strast, govori profesor doktor Marin Zaninović. Piše je tragedije, drame, čujte i znamo recimo ponastvo odmica Hektorova, to je bila jedna zadnja koja je napiše. Strašno mu je bilo stalo da dobije nagrade tamo na, na olimpijadi, znate, u Ateni i tako dalje. I onda je pod kraj života dobio tu nagradu, Leneške igre, to su bile u čast ovoga, Boga Dionisa, znate, u Ateni, i dobio je prvu nagradu, ne. I bio je toliko sretan da preprede takvu pijanku, znate, da toliko sopio više nije došao k sebi. Onda više mu dali neki lijek, znate, jeli, onda od tog lijeka više se nije ni probudio, ili i tako je umro, zahvaljujući tome što dobio tu nagradu.